يا من يرى يا من يرى يا من يرى مد البعوض جناحها جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل يا من يرى Ako neko misli da je teško naučiti Kur'an, da je teško naučiti klanjati, da je teško naučiti određene stvari iz Islama, vara se. teško je ili možda najteže, najteže izgraditi ahla i promijeniti sebe iznutra. Udaljenost vjernika u džennetu od poslanika sa veselem bit će s razmjera njegovom ahlaku. Što je čovjek boljeg ahlaka na dunjaluku, bit će bliži poslaniku sa veselem svojim danom.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 I kad je u pitanju proučavanja islama, odnosno određenih oblasti islamskih, ja smatram da ovoj oblasti koju ćemo inša Allah obrađivati, smatram da je ona jedna od ključnih i najvažnijih oblasti islama, a to je islamski ahlak na početku ovog našeg druženja večeras i govora o islamskom ahlaku, ja želim citirati jednog islamskog učenjaka, Rafijeja, koji je napisao u jednoj svojoj knjizi sljedeće o ahlaku. Kaže, kada bih bio upitan, da izrazim filozofiju vjere islama u dvije riječi. Ne misli se ovdje na filozofiranje, nego na dakle, kompletan pojam dakle, islama. Ja bih rekao, to je čvrst ahlak. Kada bi mi neko tražio definiciju islama, ja bih rekao da je to čvrst ahlak. Zatim kaže, kada bi najveći filozof na svijetu, odnosno na Dunjaluku, bio upitan kako da sažme ili izrazi lijek za ljudski rod u dvije riječi, ne bi rekao ništa osim ove dvije riječi. Čvrst ahlak, odnosno čvrst moral kada bi se svi učenjaci Evrope sakupili da proučavaju evropsku kulturu i civilizaciju i da kažu šta joj fali i nedostaje, koja je glavna glavna kočnica, odnosno glavni nedostatak te civilizacije, nema sumnje, kaže ovaj učenjak, da bi svi kazali da joj fali čvrst ahlak, odnosno moral, moral fali tim narodima, odnosno toj, toj civilizaciji. I na početku, dakle, ja bih prije nego što uđemo u ovu temu, spomenuo ciljeve. Šta je cilj, braćo i sestre, od ove teme, odnosno, šta je cilj našeg bavljenja ovom temom o islamskom, o islamskom ahlaku? Ja sam ovdje sebi zabilježio i spomenuo, naveo četiri glavna cilja i razloga što govorimo o islamskom ahlaku. Prvi cilj jeste to što je poslanik sallallahu alaihi ve sellem, Muhammed alaihi selam, bio je poslat kao poslanik da izgradi ahlak kod ljudi. Možda će se neko začuditi ovim riječima i kazati kako to da je poslanik sa selem bio, bio poslat da izgradi ahlak. Evo dokaza za to. Ima Malik u svom uvetavu, hadis broj 1723, prenosi riječi poslanika sallallahu alaihi sallam da je rekao Innama bu'ithtu li utemmime makarima al-akhlaq. Makarima al-akhlaq. Ja sam poslat da usavršim moral kod ljudi. Ahlak, dakle, lijep ahlak i moral, moral kod ljudi. Dakle, zar je moguće da je poslanik sallallahu da mu je naređeno i da je posla zbog toga da usavrši ahlak kod ljudi? Da bismo ovo bolje razumjeli, navešemo i kuranski odgovor na pitanje zašto ovo? Zašto je poslanik sallallahu poslat kao, kao poslanik koji treba da izgradi ahlak kod ljudi i usavrši ahlak kod ljudi? Allah subhanahu wa ta'ala govori o poslaniku i kaže u suri Anbiya Al-Anbiya وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mi te nismo poslali osim šta? Osim kao milost svjetovima. Kako povezati ovaj hadis i ovaj ajet? I poslanik sam kaže, ja sam poslao da usavrši moral kod ljudi, Allah kaže, zaista smo te mi poslali kao milost, milost svjetovima. I kako izvući pouku iz ovoga? Evo ovako, Zamislite društvo, lahko ga je zamislite, jer mi živimo u takvom društvu. Društvo u kojem vlada nepravda, korupcija, mito, nemoral. Je li to društvo u kojem vlada rahmet? U kojem vlada milost? Ne društvo. Zamislite porodicu. Porodicu u kojoj vlada rasulo, svađa, nesporaz među braćim drugovima, između roditelja i djece i tako dalje. Je li to porodica u kojoj, u kojoj postoji milost i rahmet? Svakako da nije. Dakle, zašto kažemo da postoji veza između ovog hadisa i ovog ajeta? Upravo zbog toga što je poslanik sa selem s te strane milost, milost svjetovima, došao je da usavrši ahla kod pojedinca, a zatim i kod kod ostalih ljudi, da ih nauči da, kako će se obhoditi, obhoditi prema Allahu dželle šanuhu prije svega, prema Allahovoj vjeri, Allahovim propisima i granicama, a zatim prema drugim ljudima. Kako će izgraditi svoj vlastiti život, svoju porodicu, svoju porodicu, da bi bili srećni i na ovom i na budućem svijetu. I svakako da je cilj ibadeta koje je Allah Đelešanom propisao, kao što je namaz, da ne nabrajamo svi ibadeti, kakva im je svrha? Je li namaz sam sebi svrha? Zekat, post, hađ, džihad, dava, pozivanje u Allahu u vjeru. Dakle, svi ti ibadeti koje nam Allah žena naredio, oni imaju svoju duboku svrhovitost. A to je upravo izgradnja ahlaka. Popravljanje stanja kod ljudi. Evo dokaza. Šta to znači? Allah subhanahu wa ta'ala kaže o namazu u Kur'anu وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ i obavljaj namaz. Zaista namaz šta? Odvraća od razvrata i ružnih dijela. Šta je cilj dakle namaza? Danas ta veza sa gospodarom svjetova odvrati od ružnih dijela. I što je čovjek više prisutan u namazu, namaz ga više izgrađuje kao čovjeka, kao ličnost. Ako se ne postiže taj efekat, ako vidimo čovjeka, ako ja klanjam namaz, obavljam namaz, ali moje ponašanje i moj ahlak ne odgovara tome, odnosno ne popravlja se iz dana u dan preko tog ibadeta, onda je jako upitno da li je taj moj namaz ispravan, da li ga doživljavam i da li će biti primljen, primljen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, to je, njegov, to je njegov cilj. Namaz nije sam sebi svrha da mi pet puta dnevno napravimo nekoliko ovih fizičkih radnji i pregiba i gotovo, završili smo. Često puta su našem narodu kajma važno da se ja odužim. Kao da je namaz teret. A namaz je milost milost i blagodat od Allaha Želešanu za svakog vjernika, za naše, za naše duše. Za sadaku, odnosno za zekat, šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Taube? Hud min amualihim sadakaten tutahiruhum wa tuzakihim biha. Uzmi iz njihovih imetaka zekat. Zašto? Da ih očistiš. Da ih očistiš. Dakle, cilj zekata je čišćenje ili tezkija. A u ovom našem slučaju to znači terbijeton ili odgoj, čišćenje duhovno, duhovno, a svakako i materijalno, jer je spomenuto obo dvoje ovdje. To ta heruhum atu za kihim biha, da očitiš i metak od viška i da, da se na taj način naše duše očiste i odgoje. Zatim poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje i druge vrste sadake. Nije samo obavezna sadaka kao što je zekat ili sadaka sadakatul fitri tako dalje. Pa pogledajte šta kaže poslanik sallallahu u hadisu koji ga bližimam Tirmizi. Osmijeh u lice tvoga brata je sadaka. Ha? Vidiš šta je sadaka. Osmijeh kad sretneš brata, odnosno muslimanka muslimanku sretne ili musliman muslimana, da mu se nasmiješ da se poselamiš na najljepši način. Sadaka. I imaš nagradu za to. Zatim, naređivanje dobra, a zabranjivanje zla je sadaka. Pokazivanje puta čovjeku koji ne zna put je sadaka. Nasipanje vode iz tvoje posude u posudu tvoga brata koji treba vodu, jel? Je, je sadaka. Sklanjanje smetnje s puta ono što smeta ljudima je sadaka. A najveća sadaka je zalogaj koji čovjek stavi u usta svoje žene. Dakle, to je hadis koji bliži imam tirmizi. Pogledajte kakve se vrste sadake i dobrih dijela, dobrih dijela postoje. Kojima je Allah nam omogućio nama da zaradimo sevab, da zaradimo, da zaradimo nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim post je također ibadet, ibadet koji treba da izgradi naš ahlak, odnosno naš moral. To kaže poslanik sa selam u hadisu kojeg bilježi muslim. Kada neko od vas posti, neka ne govori ružne i bestidne riječi. Ako ga neko bude grdio, odnosno provocirao za zivo, neka kaže šta? Ja postim. Ja postim, ne znači to ja gladujem, nego ja postim u ime Allaha Đelešanuhu i taj post djeluje na kompletno moje biće, na moju, na moju dušu i on me izgrađuje. Izgrađuje kod mene sabr, lijepo ponašanje, lijepo obhođenje. Dakle, sabr u ime Allaha Đelešanuhu i tako čovjek postaje jedna stamena ličnost kroz izvršavanje ibadita kojim ga je Allah zadužio. Zatim, hađ, Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o hađu i, i naredbi njegovoj kaže al hađu ashhurum ma'lumat. Hađ je upoznatim, upoznatim mjesecima. Pa man farada fihinna al hađa, fala rafatha, wala fusuka, wala jidala fil hađ. Pa onaj ko se odluči, dakle, dobavi hađ, nema ružna govora, nema bestidnih riječi, nema rasprava, rasprava na, na hađu koje mogu da dovedu do, do sukoba, neozbila, do mržnje i tako dalje, međusobnih sukoba među muslimanima, onda Dakle, je to ibadet koji te izgrađuje u stalnoj si vezi kao u namazu sa gospodarom svjetova. I hađi je najbolja vježba, meni se čini, za izgradnju lijepog, lijepog ahlaka. Zato hađ zahtijeva puno sabra. I nema ni jednog čovjeka, posebno ljudi koji idu na hađ kao vodiči, naši studenti koji žive u Medini, e, možda neko od vas išao na hađi tako, vidjeli ste da glavno upozorenje i kad se krene odavde iz Bosne i kad se bude tamo, jeste da se da treba puno sabra, jer to je, to je jedno veliko iskušenje. Dakle, nema ružnih riječi, desi se svašta. Dakle, ti tu vježbaš zajedno sa 3 miliona ili 2 miliona muslimana. Pogledajte, 20 dana, 20 dana, tavaf, sa između Safa i Merve, boravak na Mini, boravak na Refatu, onda putovanje između ovih mjesta gdje su velike gužve, vrućine i tako dalje. Pogledaj koliko ti vježbaš sabr, jel? I koliko ti pokazuješ svoj ahlak 20 dana sa, sa 2 ili 3 miliona muslimana. Pa kako onda da ne pokaješ ahlak u svojoj porodici sa svojom majkom, sa svojim otcem, sa svojom ženom, sa svojom djecom ili sa svojim komšijama? Ako se tu čovjek zaista pokaže kao do, čvrsti dostojanstven vjernik i ako pokaže ahlak, lijepo ponašanje u toku cijelog putovanja, jer na putu čovjek najbolje upoznaje. Kad je čovjek hvalio uh, jednog drugog muslimana, Omeru, kaže Omer, jesi li putovao sa njim? Pa znaš da je tako dobro, kad nisam, ne znaš onda kakav je Ne znaš kakav je iskušenje putovanja, a posebno boravka u takvom, takvom mjestu gdje se okupi toliki broj ljudi, kad čovjek pokaže moral svoj jahlak, a sve to radi ime Allaha Đelešanu je dokaz da je shvatio ibadet ispravno i da je taj ibadet utiče na izgradnju njegovog ahlaka. من يرى يا من يرى كان مني في الزمان الأولي Mi smo kazali da riječ tazkijetun znači odgoj, odnosno terbijetun, odgoj u lijepom ahlaku. Ova riječ je četiri puta u Kur'anu spomenuta sa drugim osobinama, a samo jednom je ilm, odnosno znanje, spomenuto prije ove riječi. U Kur'anu Allah je onda na četiri mjesta spominje, spominje ovu riječ. Tako u suri Bakare kaže uzvišenje Rabbana vab'at fihim rasula minhum yatlu alaihim ajatike i uallimuhum al kitaba wal hikmata i zakihim. Kada Ibrahim a.s. upućuje dovu Allahu Želešanu i kaže gospodaru moj pošalji im pošalji im poslanika jednog od njih koji će im tvoje ajete kazivati i poučiti ih knjizi i mudrosti i koji će ih očistiti. Ovdje se ovom ajet samo spominje prvo ilm poučavanje knjizi, Kur'anu i sunnetu, odnosno mudrosti od Allaha Đelešanu, a tek onda na kraju koji će ih očistiti. Ali u tri druga ajeta te se spominje teskije prije, prije ilma. Kama arselna fikum rasula minkum jetlu alaikum ajatna vaju zakikum vaju allimukum ul kitava al hikme. Mi smo vam poslali poslanika da vam, da ba, šta, šta? koji će vas poučiti ajetima, koji vam čita ajete od Allaha Đelešana i uči, da bi vas očistio i podučio, podučio knjizi i mudrosti. Dakle, u ajetima gdje Allah direktno govori, direktno govori o ovim osobinama, vrijednostima ahlaka, prvo ide tezkijet, pa onda ilm, odnosno ostale osobine. A ovdje u ajetu gdje ona Ibrahim a.s. govori i upućuje do Allah, prvo ide, prvo ide, dakle, ilm, pa onda, pa onda tezkijet. Drugi cilj proučavanja, braćo i sestre, ahlaka i govora o ahlaku jeste brisanje razlike brisanje razlike između ahlaka i ibadeta i ibadeta Mi ne smimo dozvoliti, braćo i sestre, da se u našim životima dešava kontradiktornost takve vrste, da postoji razlika, da mi koji izvršavamo ibadete, koje je Allah naredio, da nismo lijepog ahlaka. Da naše ponašanje, naš ahlak su u suprotnosti sa veličinom, veličinom ibadeta koje, koje izvršavamo. Zbog ove razlike između ibadeta i ahlaka, ljudi su podijeljeni u dvije skupine. Pa tako imamo ljude koji su pobožni, koji su neće propustiti nikad namaz i na file obavljaju sve i tako dalje, međutim jako su lošeg ahlaka. I ljudi se žali na njihov ahlak. Kako je moguće kako je moguće da izvršava tako ibadete, da je tako revnosan u obavljanju ibadeta, a pogledaj kako se ponaša. Ili, nažalost, imamo s druge strane ljude koji su jako lijepoga hlaka. Lijepo su odgojnjeno, što mi kažemo, međutim, ne klanjaju, ne poste, ne izvršavaju naredbe s kojim je Allah žena zadužio. Dakle, ima ljudi koji su iskreni, drže do emaneta, ali također ne klanjaju, ne izvršavaju Allahove propise. I obrnuto, oni koji čuvaju ibadete, ali su jako, jako lošeg ahlaka. Pogledajte šta kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam. Kune se poslanik i kaže tri puta, tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje, tako mi Allaha ne vjeruje. Pa su rekli, ko ja Rasulallah? Ko ne vjeruje? Kaže, onaj od čijeg zla nije siguran njegov komšija. Onaj musliman od čijeg zla nije siguran njegov komšija. Ovaj hadis bilježi muslim i Ahmed. Zatim drugi hadis, kada su došli ljudi poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekli, ja Rasulallah, Ima žena u našem komšiluku koja klanja, posti, e, poznata je dakle po tome. Ne samo da klanja i posti ono što ono je fars, što je naređeno, nego se puno bavi na filama. Posti stalno na file i klanja na file mnogo. Međutim, ezijeti komšije, kaže poslana selem, ona je u vatri. Što se tiče nje, ona je u vatri. Ona će zbog tog ezijeta biti u vatri. Ne misli se ovdje da će biti vječno u vatri. Ali će zbog tog svog grijeha zaslužuje džehennem. To isto je predaka. Ima žena koja puno ne ibadeti, ne čini ono što čini ova prva, ali su sigurni ljudi od njenog, od njenog jezika i od njenih ruku. Dakle, ne zijeti ljude. E, ona je u džennetu. Ona je, ona je stanovnik dženneta. Zatim, hadis koji bliži Buharija i Muslim, kaže poslanik sva sellem, najgore mjesto kod Allaha na sudnjem danu će onaj koga su ljudi izbjegavali zbog čega? Čuvajući se njegovog lošeg hlaka da nas Allah sačuva od toga. Dakle, izbjegavaju ga ljudi zbog toga, znaju da je težak, prgav, um, prznica. I kad se sa njim družiš, vrlo je, vrlo je nezgodan. Ili je škrtica, e, sitničar i tako dalje. Od takvoga svi bježe, jel? Ne vole ljudi da se druže sa takvom, sa takvom osobom. A to kaže poslanik sa sallam, El imanu bid'u wa sab'una šu'batan. Iman ima 70 i nekoliko ogranaka. A'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adhan at-tariq. Najveći stepen imana je la ilaha illa Allah, odnosno tauhid, a najmanji, a najmanji je skloniti smetnju s puta. Wal haya'u min al-iman. I stid je, i je dio imana. Dakle, skloniti smetnju s puta je dio imana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem to nije uzalud rekao. Nije uzalud rekao. Zašto spominje smetnju s puta? To je dio naše, ne samo dio imana. A ka, ako je dio imana, onda je dio ahlaka. Dio našeg ponašanja. Pogledajte naše ulice. Sarajevo, koji god hoćete grad, otiđite. Otiđite u koji hoćete grad. Šta mislite o čovjeku koji klanja svaki dan, pođe u džamiju i ne briga ga gdje će baciti u pjesu sa smećem. I stavi je pored kante za smeće. Bjelicu nosi, mašala, i pođe samo baci ovako. Šta će reći ljudi koji, koji ne klanjaju, koji, koji uopšte ne ide u džamiju? Inače, kod nas tako, subhanallah, kod nas je zapad. Ljudi kad dođu iz Njemačke, iz Švicarske, iz, iz ostalih evropskih zemalja, kažu kako je sistem kod njih uređen, ulice su čiste i zaista je tako. Kad odeš, mene jedan brat, kad sam, kad sam boravio u Njemačkoj, to je žalosno. Ošetali smo i kaže, e, ajmo sad, pošto smo prošetali jednim gradom, u Njemačkoj jednim velikim gradom, ajmo sad kada vidiš tamo, u jedan, jedan kvart gdje žive naša braća muslimani, Arapi i Turci. Kad smo došli tamo, a'udhu billah, ulice pune sme, <laughs> pune sme, kako reko njih ne kažnjavaju, pa ko će ih ne kažnjavati? Takaj stil života, oni ne, ne, ne, vodi, ne vodi računa o tome. Ne vodi računa o tome. Tako mi Allaha zaista smeće na ulici koliko ćeš smeća. Odmah mi slika Bosne pred, pred očima. Dakle, ko nas je naučio tome? Jel nas islam uči da se tako ponašamo? Da ne vodimo računa o osnovnim stvar, našoj higijeni, našoj čistoći? Subhanallah, to je, to je, kaže Bosan se sellem, en nadhafetu, en nadhafetu minal iman, ili čistoća je dio imana, ili drugo predaje čistoća je pola imana, pola imana, pola vjerovanja. A pogledajte kako se muslimani odnose prema tome. Govoreći o stidu, kaže Bosan se sellem, el haja'u al imanu korana, iman i stid su ovako, dva prijatelja, nerazdvojna. Oni su nerazdvojni. Stid i iman. Onaj ko posjeduje iman, posjeduje i stid. Kao kaže Pesan sallam, ono što je ostalo od priješnjih poslanika, od njihovih objava jeste i da lem te stahi fasna mašet. Ako se ne budeš stidio, radi što god hoćeš. <laughs> Radi što, jer radi će čovjek što god ako nema stida. Ako se ne boji Allah, ako se ne stidi od Allaha, normalno, da njemu može što naš narod kaže svašta stati u obraz. I on će sigurno svašta uraditi. Poslanik sa selam jedan put pita ashabe, znate li ko je bankrot? Ko je bankrot u mom umetu? Kažu, ja Rasulallah, bankrot je onaj ko nema dirhema, ni robe trgovačke, sve izgubio. Propala roba, a nije zaradio ni malo novca. Kaže poslana sallam, ne, bankrot u mome umetu je onaj ko dođe na sudnji dan sa namazom, sa postom, sa zekatom, ali je ovoga psovoga, onoga uvrijedio, ovome nepravedno uzeo i metak i tako dalje i tako dalje. Pa će onda on na sudnjem danu uzimati od njegovih dobrih dijela, dobrih dijela, dok mu ne nestane dobrih dijela, ako zafali, ako zahvali, ako su njegovi rijesi vidu toliki da je on prema njima, da mu uzmu sva dobra dijela, onda će mu natovariti svoja loša djelanja i bit će bačen, i bit će bačen u džehennem. Dakle, što zaključujemo iz ovoga hadisa? Da su ahlak i ibadet nerazdvojni. Onaj ko doživljava ibadet istinski iskreno, a taj ibadet izgrađuje njega kao ličnost, izgrađuje njegov ahlak. Poslije što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, samo ćemo u prijevodu, ili možemo čak iz Kur'ana citirati, dakle, kur'anske ajete i sure mu'minun, gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori za mu'mine, njihove osobine iznosi. Molim Allah da mi budemo od njih. Pa kaže, audhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, kad aflaha almu'minun. Uspjeli su mu'mini. Ko su oni? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Oni koji su skrušeni u svom namazu. Koji skrušan namaz obavljaju. Walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Šta znači to? Oni dakle koji namaz svoj skrušno obavljaju i oni koji izbjegavaju ono što ih se ne tiče ono što ih se ne tiče. Walladina hum li zekati fa'ilun, oni koji daju zekat, walladina hum li furuđihim hafidhun, oni koji sva stidna mjesta čuvaju, illa ala azwajihim huma malakat ejmanuhum, fa innahum gori malumin, osim od žena svojih, oni koji su njihovom posjedu, oni dakle preko ne zaslužuju i tako dalje. Dakle, to su osobine istinskih, istinskih vjernika. Ako si iskrušan na namazu, doživljavaš namaz, to nemoguće da to ne uče na tvoj ahlak. Da ne posjeduješ stid, da ne posjeduješ čednost, moral i ostale kvalitete i osobine lijepog islamskog, islamskog ahlaka. U suri R.A. Telledi, Allah subhanahu wa ta'ala su upozorava također na ovaj, na, na ibadet koji je povezan sa, sa ahlakom. Sa ahlakom. I kaže, Alladine hum an salatihim sahun jednu osobinu munafika sa čuna sallaha od toga Allah iznosi ovdje. Oni koji ne vodi računa u svom namazu, šta će oni raditi? Kakva je još njihova osobina? Osim što ne vodi računa u svom namazu. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ Jel? Oni niti naređuju da se siroma nahrani, niti vole dijeliti sadaku. I tako. Ako namazno doživljavaju, a ako o tom ibadetu ne vode računa, ne vode računa ni o čemu. Ni o čemu drugom. Dakle, ni o kakvom drugom ibadetu, niti vode računa o sebi, o svome ahlaku. يا من يرى أصول قلب الجنين ببطنها ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقر Zatim treći cilj, braćo i sestre, proučavanja hlaka jeste da budemo praktičari, inša Allah, Islama, a ne samo teoretičari. Ono što znamo od Islama, i njegovih uzvišenih propisa danas je zaista dovoljno da postanemo perfektni vjernici. Knjige, kasete, predavanja, raznorazne mogućnosti da se upoznamo sa našom uzvišenom vjerom. Je Jel tako ili nije? Sve će to biti dokaz, dokaz protiv nas ili za nas na sudnjem danu. A ako ne budemo to iskoristili, da ako ne budemo primijenili ono što znamo, pa zaista je onda to samo lijepa priča, ništa više, ništa više. A vallahi, islam nije lijepa priča samo. Ako se ne bude primijenio, zato danas islamski umet pati. Allah nikome zulum ne čini. Allah nikome zulum ne čini. Ne možeš naći dvojicu muslimana kako treba da su, da su u dobrim bratskim odnosima, a kamoli dva džemata, a kamoli dvije muslimanske države. I kod nas se govori o Francuskoj, jel? U Francuskoj se hijab zabranjuje, sad pokušava u Njemačkoj da to iznude. Pa zar u Alžiru nije zabranjen hijab? Zar u Maroku i Tunisu nije zabranjen hijab, odnosno marama muslimanske žene? Zar šejhul Azhar nije nedavno izdao fetvu da ne trebaju žene u nemuslimanskim državama nositi, nositi hijab? Šejh Azhar, koji ima doktorske, doktorske, doktorske i ostale sve moguće diplome i vezano za šerijat. Vezano za šerijat. A lego čovjek ne trbuh izdao fetvu iz trbuha. Nema veze nikom ni sa Kur'anom ni sa sunetom poslanika sa lesele. Zašto? Zato što mi to naredio neki političari i, i, i, zato što se boje više tih političara nego Allaha Đelešanohu. E zato, zbog toga što muslimani u svojim životima ne primjenjuju islam. ne treba nam Egipat, ne treba nam Šeju Lazar, uzmo Bosnu našu. I mi znamo šta smo se ovdje preživjeli kao muslimani, samo zato što smo muslimani, i ne treba se zaklinjati puno Allahom da je to samo zbog toga, a gdje su danas muslimani, muslimanke u Bosni? Šta radi, čime se bavi? Da ne govorimo o političarima koji su otišli do dna ispod svih mogućih pragova i dozvolili, dozvolili neprijateljima Islama da urade i da uzmu svu vlast da imaju svoje države, svoje samostalne entitete i u to nas ne može niko ubijediti drugačiji. Dakle, u Hercegovini nikada neće vladati muslimani i pitanje samo dana kad će se ocijepiti sa Hrvatskom, sad imaju svoju veću državu, samostalni entitet, šta imamo mi? Šta imamo mi? U federaciji sva ministarstva, najvažnija ministarstva drže Srbi i Hrvati. Srbija, dakle, na političkom, na ekonomskom, na, na vjerskom, na svakom drugom planu, ništa muslimani ne rade, ni na svješćivanju, ni na ni na vjerskom. Pa kako će nam onda biti dobro? Kako će nam onda biti dobro? Zato, dakle, da ne bi ni mi postali samo teoretičari. I onda nema ko sad pred ovaj narod i kazat istinu, kazat istinu. Mi govorimo, mislim, tek onda kad, got, kad je gotovo. Kad je gotovo, kad se strovaljujem u provaliju, kad više nema izlaza, e onda se izdaju, izlazi s nekim proglasima, desilo nam se to i to. A prije toga nema borbe. Nema borbe. A ne se šta kaže onaj Srbin koji je pobjedio na izborima u Srbiji. Otvoreno i javno. Kaj šta vam je Bosna je vještačka tvorevina? To je čista laža, nema od toga ništa. Pitanje je samo dana kad će se ovaj srpski dio pripojiti nama, a kad će Hrvati odvojiti dole svoj dio. I mi ćemo se zalagati za to. Mi ne priznajemo Bosnu i Hercegovinu. Radikalna stranka Srbije koja je osvojila većinu glasova ne priznaje to. Šta vam je ljudi, budite realni. Budite realni i objektivni. I to je tako, a mi kažemo, ma nije, on je ekstrem. Ekstrem srpski. A osvojio toliko i toliko, <laughs> toliko glasova. Pa ne, to je, to je realnost, ja se borim za svoje. Ti se ne bori za svoje, sutra ćeš mene kriviti, jel? Ja hoću da ti uzmem to, kad ti ne znaš ko si. Kažem, jes ti si srbin, ti kažeš nisam. Kaže ti ovaj, ti si hrvat, nisam. Koja ti kaže, ti si bošnjak, odnosno muslima, ti kaže, povala, pa ja sam internacionalista. Ja hoću nešto drugo da... Ne, ti hoćeš da budeš ništa. A ako si ništa, onda ćeš biti pometen ko smeće. Neće te biti. Neće te biti, moraš se opredijeliti. Ljudi vole da cijeni, kad si opredijeljen, pa makar bio bilo šta. Nek se zna šta si. Eskim, eskim. Ali si nešto. Ali si, a ovako nisi ništa. I onda kriviš drugi. Mi smo sami sebi krivi. Mi smo sami sebi, sami sebi krivi. Dakle, zbog nepraktikovanja islama, Allah nas počasti objavom. Allah, Allah kad, dakle, ne bi ja sad ovdje da polemišemo, oko, pošto govorimo o ahlaku, o lijepom ahlaku, kad nisu prisutni, kad ne raspravljamo sa kršćanima, sa židovima o, o, o, vjerama, odnosno o Allahu Želešanu. Ali samo da spomenu jednu stvar, koliko su dosledni oni. Boga mi kad za, za njihove ove praznike, kad slušaš njihove svečenike, s tolikim ponosom govori o kufru svom, i tako ga temeljito brane nevjerovatno nevjerovatno فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شدا أطوادا شدا أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مرا للشعب مرا ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ليكن ليكن حبك للأرض بدا قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت وبنيت وبنيت المجد أطوال الشداد أنت يا ملهم شعب أن يبر عشت كم حققت للشعب مراد للشعب مراد زايد الخيرات سلعا وشمالا شمالا وجنوبا ونجودا ووهابا جامع الأشتات أنت مذ عرفناك تحب القوم جمعا لا فرادا شاهد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا يا زايد جامع الأشتات أنت مذ عرفناك تحب القوم جمعا لا فرادا في خليج ومحيط عرفوا زايد ذاك الشهم من بالبذل ساد قدر ما كان من منزل ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ليكن ليكن حبك للأرض بداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت وبنيت وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبر وعشت كم I on ubjeđuje sav svoj narod i narod mu vjeruje. I onaj novinar koji sa njim razgovara na televiziji, i ako slušaš preko radija ili novinama i tako dalje, posebno preko televiziji, sto posto je ubjeđen da je se Bog rodio rodio u liku čovjeka i tako dalje i da je na taj način okajao sve grijehe kršćana, oni koji slijedi kršćanstvo i tako dalje. Borba za tu ideju ostaje, ostaje kod njih do sudnjega dana. I ne stide se toga, mi imamo islam. Imamo islam, subhanallah. Kur'an i sunnet poslanika sallam, ali kad se desi Bajram, odnosno Ramazan, koji traje 30 dana, ne imaš na televiziji jedne emisije kvalitetne, jedne kvalitetne emisije, emisije koja govori o islamu, odnosno o promicanju, promicanju ideje islama, pa da ljudi kažu, mašallah, što je sinoć ovaj predstavnik islamske zajednice ili onaj daje, onaj profesor, onaj doktor, lijepo govori o islamu, ono će sigurno dirnuti svakog čovjeka i baciti ga u razmišljanje. Bio kršćan i bio musliman. Nema toga, nema toga. Zato hoćemo da spomenu vezano za ovu teoriju i praksu, kada, jednog učenjaka koji je držao hadis, držao hadis, stalno držao halke hadisa, pa došao jedan čovjek i taj dan je na redu bio hadis u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sallam dosta je čovjeku grijeha da prenese sve što čuje. Ovaj čovjek odmah ustaje, hoće da iziđe na vrata. Kaže mu šeš, kuda, zašto, zašto izlaziš? Kaže, meni je ovo dosta. Dok ovo primjenim u životu, ja ću doći po drugi hadis. Ja ću po drugi hadis, jer ja prenosim sve što čujem. Dok se ovoga oslobodim, onda će doći po drugi. I tako su radile ashabi, tako su radile prve, tako su radile prve generacije. Ali kod nas ima jako puno znanja. Jako puno znanja i u našim memorijama, u našim mozgovima, u knjigama i tako dalje. Ima mogućnost da to naučimo, međutim, primjena. Kod nas je jezik, odnosno naša riječ, hiljadu svjetlosnih godina ispred dijela. Ispred, ispred dijela. Zatim četvrta stvar, ono cilj, zbog koje govorimo o ahlaku jeste, braćo i sestre, da ne budemo sutra iskušenje drugima, odnosno ne budemo uzrok, uzrok fitni. Kako da ne budemo iskušenje drugima? Da ne obmanjujemo ljude, braćo i sestre, našim ibadetom, našim ibadetom, a u našem ponašanju ne vide, ne vide prave istinske muslimane. I onda kada, kada čak naši roditelji i komšije i tako dalje vide kako se mi ponašamo, kako se ponašaju oni koji su istinski navodno prihvatili Kur'an i sunnet, kažu svom sinu, zar želiš da budeš onakav? A? Ili svojoj čirki? Kad vidiš kako se čovjek nekulturno ponaša, nema onog osnovnog kućnog odgoja, kamol islamskog, kaj zar želiš da budeš takav? Eto ti to hoćeš da budeš. I onda te s pravom ili bez prava, nije bitno nazivaju vehabi ovako onakav, dakle, već si ti obilježen. Zna se kakvo je tvoje ponašanje, kakav je tvoj ahlak, kakav je tvoj edeb. Jes, tu su tragovi sežde na licu, odnosno na čelu, ali tragovi lijepog ahlaka nigdje ne postoji. Dakle, to su ta četiri cilja zbog kojih hoćemo da govorimo o ahlaku. Sad ćemo nešto malo kazati o vrijednosti, o vrijednosti ahlaka, inša Allah. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ma min shay'in athqala fi mizan al-'abd yawm al-qiyamati min husn al-khuluq hadis bilježe Abu Dawud i Tirmizi kaže ništa na sudnjem danu na vagi dakle na vagi sudnjeg dana neće biti teže teže od lijepog ahlaka kod jednog čovjeka zatim u drugom hadisu kaže akmalu al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa najpotpunijeg imana su oni muslimani, oni vjernici koji su najljepšeg, najljepšeg ahlaka. Zatim, vidite ovaj hadis i poslušajte. Najbliži meni od vas na sudnjem danu bit će onaj koji je bio najljepšeg ahlaka. Hadis bilježi hejsemi. Dakle, pogledajte. Udaljenost vjernika u džennetu, vjernika i vjernika u džennet od poslanika s.a.v. bit će s razmira njegovom ahlaku. Što je čovjek boljeg ahlaka na dunjaluku, bit će bliži poslaniku s.a.v. na sudnjem danu. Ko to od nas ne želi? da bude blizu poslanika sa selam. To je naša želja. Dakle, ko je najdraži rob Allahu? Onaj ko je najljepšeg ahlaka. Ko je najbliži poslaniku? Ko će biti najbliži poslaniku? Onaj ko je najljepšeg ahlaka. I zatim, najteže dijelo, naj, ili najpotpuniji iman, je kod onoga ko je, ko je najljepšeg, najljepšeg ahlaka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem čak upućuje dovu Allahu dželešanu i uči nas pa i mi upućujemo tu dovu Allahu dželešanu govoreći o ahlaku. Allahumma kama hasanta khalqi fahsin khuluqi. Gospodar, kad god bi se prenose e, dakle ravije, kad god bi se poslanik sallallahu alejhi ve sellem pogledao u ogledalo, posebno tada, proučio bi ovu dovu. Gospodaru moj, kako si uljepšao moj izgled, uljepšaj moj ahlak. Uljepšaj moj ahlak, odnosno moj moral. A Allah Đelešanom poslanika sallallahu alaihi ve sellem opisuje da je najljepšeg ahlaka, odnosno najljepšeg morala. Wa inneke le ala hulukin azim. A ti si zaista najljepšeg ahlaka. Pogledajte koja briga i koja, koja žudnja za lijepim ahlakom kod poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Ovo braćo i sestre upućuje na težinu izgradnje, izgradnje ahlaka. Izgrađ... Ako neko misli da je teško naučiti Kur'an, da je teško naučiti klanjat, da je teško naučiti određene stvari iz Islama, vara se. Teško je ili možda najteže, najteže izgraditi ahlak i promijeniti sebe iznutra. Postavlja se onda pitanje, realno pitanje, je li moguće promijeniti sebe? Je li moguće da recimo čovjek koji je bio škrtica da postane da režije? mladić, odnosno djevojka koji su bili raskalašeni, je li moguće da postaju čedni, da postanu stidni, da promijenu svoj, da promijenu svoj ahlak? Je li to moguće ili nije? Svakako da je moguće. Kaže Pusana Sala, innama la ilmu bit ta'allum. Zaista se znanje postiže čime? Učenjem. A tako se i ahlak mijenja našim vježbanjem, odnosno primjenom, primjenom šerijata. Primjenom šerijata. Jer duša ljudska je poput tijela kad se insan rodi, vidite kako je slabašan, kako je nejak. Treba mu svaka vrsta pomoći. Svaka vrsta pomoći. Međutim, tijelo se hrani, uzima raznovrsnu hranu, bogatu, i ono jača. Jača, pa dijete prohoda, pa stane na svoje noge, pa odraste, maša Allah, bude jak i snažan. Tako isto i za dušu treba hrana. Dušu treba hraniti da bi se ona, da bi se ona odgojila, ali dušu ne možemo nahraniti onim čime hranimo, čime hranimo tijelo da bi se duša ljudska usavršila i da bi se odgojila, dakle čovjek mora da se ponaša u skladu sa Kur'anom i sunnetom i da primjenjuje Kur'an i sunnet u svome, u svome životu. Zato nemojte nikada pomisliti da se ahlak ili ponašanje ne mogu, ne mogu promijeniti i da je to nemoguće. Također, ako smo napravili poređaj između duše i tijela, mi dobro znamo da kad tijelo oboli, postoji lijekovi kojima se ta bolest liječi. I svako od nas će požuriti, jel tako, ako oboli, da, da se liječi. I to je normalno. Međutim, nekada ti lijekovi budu strašno gorki. Strašno gorki. Međutim, u njima je lijek. Tako isto i ljudska duša koja oboli, koja oboli, koja je lošega hlaka, može se promijeniti uz Allahu pomoć. Međutim, treba dosta truda, dosta odricanja i dosta, dosta sabra. علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول يا من يرى Ljudi često pitaju, često pitaju kada upoznaju svoje mahane. Svako od nas zna šta mu sve fali. Šta, na kojem je polju najslabiji. Neko voli imetak, nekom, ne, kod nekog je strast opasno jaka, velika, ne može da je, ne može da je ukroti. kako će upoznati svoje mahane i kako i najbolje, kako i najbolje liječiti. Ja ću sada spomenuti, braćo i sestre, četiri stvari. Četiri stvari ili četiri načina kako ćemo upoznati svoje mahane da bi ih liječili, inshallah uz Allahu pomoć. Prije svega, najlakše je upoznati svoje mahane preko dobrog prijatelja, preko dobrog druga, odnosno prijatelja ili prijateljice. Jer ona ko je iskren prema tebi, ako je iskren prema tebi, što god primijeti od nedostataka kod tebe, on će te upozoriti u ime Allaha Đalešanuhu. I ti ćeš skontati da je to tako. Nekada čovjek ne vidi svoj mahan i misli da je to dobro to što radi, ali strši u očima kad ga posmatra sa strane i vidiš da to nije od islamskog ahlaka, da to nije lijepo. Ali će ga nas samo upozoriti i stalno ga posticati na to ako, ako on bude ponavljao, ponavljao svoje, svoje greške. Zato je vrlo važno izabrati pravog, imati pravog prijatelja. Zatim, također, naši neprijatelji nas mogu i tekako dobro naučiti i po, podsta, a, a, upozoriti na naše, na naše mahane. Jer, jer a, e, neprijatelj te neće hvaliti i neće ti podilaziti sigurno. Nego kad primijeti kod tebe neku ružnu osobinu, normalno sada će ti, da će ti iznijeti. Treća stvar treći način jeste, jeste učenjem Islama ili prisutovanjem predavanja gdje se govori, govori o islamskom ahlaku. Zatim četvrta stvar, braćo, i pomeni najbitnija, jeste proučavanje sire poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako bi kako bi uporedili naše ponašanje, naš ahlak sa ahlakom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno sa ahlakom selefa, prvih prvih generacija da vidimo kako su oni ponašali, kako su oni liječili svoje slabosti, kako su oni liječili svoje slabosti i kako su uspjeli izgraditi svoj svoj ahlak. Zato nam naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem treba biti uzor, uzor u svemu uzor u svemu. Allah kaže za njega, lekad kan lakum fi rasulillahi usvetun hasana. Vi u poslaniku imate najbolji uzor, najljepši uzor. Zašto ne možemo reći, braćo i sestre, za Isa i Selama da nam, da nam može biti uzor u svemu? Je li on bio Allahov poslanik? Jeste. Može li on biti uzor u svakoj situaciji Isa i Selama? Zašto? On nam može biti uzor, ali Isa i Selam se, šta? Nije se ženio. Nije ženio. Nije se nikad oženio. Može nam biti uzor u davi, u ostalim lijepim osobinama, lijepog ponašanja sa ljudima, morala i tako dalje. Međutim, čovjek koji nije bio u braku, ne zna sve te marifetluke braka, ne može biti, ne može biti uzor tome. Zatim, Suleiman a.s. bio je poslanika, pored toga vladar, kralj. Je li on ikada osjetio za siromaštvo? On nije znao šta je siromaštvo. Njega je Allah iskušao bogatstvom. Da vidi hoće li biti zahvalan Allahov rob. I bio je zahvalni Allahov rob. Alehi salatu wasalam. Međutim, Muhammed sallallahu ve sellem je bio siromašan. Živio je u braku, bio je neoženjen. Bio je siromašan, pa mu je kasnije Allah otvorio dunjaluk. I znamo kako se ponašao. I kad je bio siromašan, kad je vezao kamen za svoj stomak od gladi. I kad mu je Allah otvorio dunjaluk, dao mu, dao mu pobjedu kako se ponašao prema dunjaluku i kao neoženjen i kao oženjen, kao oženjen čovjek. Kako se ponašao u miru, kako u ratu. Dakle, kompletan njegov život imamo pred sobom i znamo kako se poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponašao, to ništa nam nije skriveno. Dakle, ko otvorena knjiga poslanikov život i ne postoji čovjek na dunjalu kuda imamo kompletnu njegovu biografiju, čak najintimniji život život sa svojim ženama, odnosno u braku, da bi nas poučio kako treba da se ponašamo i kakav edep treba da, da imamo tada u tim na, najintimnim situacijama, imamo samo kod poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I da bismo naučili istinski jahod poslanika sallallahu alaihi ve sellem, zaista nam on mora biti uzor, a da bi nam bio uzor moramo ga, moramo ga voljeti. A volimo li mi poslanika sallallahu alaihi ve sellem? Ha? Volimo li ne volimo? Kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, neće niko od vas vjerovati dok mu ja ne budem draži od čega? Od oca i majke, od svega. Odnosno njega, njega samog. Hajmo još jednom poslušati ovaj hadis. Neće niko od vas vjerovati, ne misli se sad uopće vjerovati, nego potpuno vjerovati, dok mu ja ne budem draži od njegovih roditelja, od njegove djece i od svega što je, što je na Dunjalu. Da li je to kod nas tako? Nećemo sad mi sebe preispitivati, kasnije kad dođemo kući preispitajmo to. Je li zaista kod nas tako? Je li nam poslanik Selem draži od, od ovo troje što je spomenuto u hadisu poslanika Selem? A da ne govorimo da nam je poslanik Selem draži od osmaro, od osam stvari koje spomenute gdje? Gdje je spomenuto osam stvari, a posle toga ljubav prema poslaniku Selem? U suri Teube Allah žena kaže Kul in kane aba'ukum wa abna'ukum wa ihvanukum wa azvađukum wa aširatukum wa amvalu nektaraftumuha wa tijaratnu tahšavna kasadaha wa masakinu tardavunaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli. Reci, ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i metak vaš, za čiju se, i roba vaša, trgovačka, za, za čiju se rob prođu, bojite, i stanovi, u kojim udobni stanovi u kojima živite draži od Allaha i poslanika fatarabbasu hatta yati Allah bi amri pa pričekajte dok Allah ne dođe sa svojom sa svojom odredbom Dakle, ako vam je sve ovo draže od Allaha i poslanika i borbe na Allahovom putu, onda sačekajte dok Allah ne donese svoj drugi. Većina muslimana danas daje prednost, je li tako ili nije, svih ovih osam stvari, svih ovih kategorijama, od prve do zadnje, nad ljubavlju prema Allahu i prema poslaniku sallallahu alaihi ve sellem prema, prema Allahu i poslaniku sa veselne. Poslušajte, braće i sestre, sada samo nekoliko primjera kako su se ashabi ponašali prema poslaniku sa koliko su izražavali svoj ljubav prema poslaniku sa veselne. Ebu Bekr, radi Allahu tamo, prvi halifa, prvi halifa, čovjek čiji je iman jači i veći od imana svih drugih muslimana posle poslanika sallallahu veselne. Kaže na putu hijri, bio je jako žednji, on to priča sam za sebe. I onda sam donio posudu, uzeo sam posudu sa mlijekom i dao, dao poslaniku sallallahu alejhi ve veselne da pije. Kad se poslanik sallallahu alejhi ve sellem napio, ja sam on je gledao kako poslanik pije. Kad se on napio, kad je kod mene nestalo žeđi. <laughs> Ja nisam imao potrebno da pijem. Kao da sam se kao da sam se ja napio mlijeka. Zatim otac Abu Bekrov, kako se zvao? Abu Kuhafe, jel? Primio je islam jako kasno, prilikom osvajanja Mekke. Bio je oslijepio i poveo ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, poveo ga je Abu Bekr poslaniku da da bio da primi, da primi islam. Kada je poslanik Selem vidio da je u Bekr doveo svog starog oca, slijepog iz nemoklog, rekao je, što si to učinio? Zašto nisi rekao da ja dođem u vašu kuću i da mi da bejo? Bilo je meni lakše doći nego, nego, nego njemu. Nakon toga, nakon kad je primio islam, Ebu Bekr je plakao. Pa su prisutni mislili vjerojatno o dragosti, plaće zbog toga što njegov otac primio islam. Pitali su ga, zašto plačeš Ebu Bekr? Kaže, vallahi, plaćem zbog toga što sam volio, sjetio sam s jednog momenta i volio sam da je danas umjesto Ebu Bekrovog oca poslaniku dao beju njegovu Amidža Ebu Tal. To bi poslanika više obradovalo. <laughs> A mene radi ono što njega radi. Dakle, ja volim ono što on, ono što on voli. Dakle, volio sam da je danas umjesto moga oca Ebu Talib, Ebu Talib. Ovo u predaju bilježi Ahmed i Taberani. Zatim, sjetimo se hadisa u kojem kaže poslanik sa veselem, koji bilježi Buharija i Ahmed, kada je Omer rekao poslaniku sa veselem, ja Rasulallah, ja te u istinu volim kaže poslanik sa selem, je li više od djece svoje omere? Kaže, jeste. Je li više od porodice svoje omere? Jeste. ka je li više od imetka? Jeste. Je li me više voliš od sebe? ka ne. pa Pogledajte iskrenosti omera, ne. Ne. On je to već sve izvagao kod sebe. Ne. Pa mu kaže poslanik sa omere, ne. Ne može tako. Neć potpuni svoj ima dok ti ne budem ja draži i od tebe i od tebe samog. Nakon što je razmišljao izvjesno vrijeme, Omer radijallahu ta'ala je rekao, ja Rasulallah volim te više nego samog sebe. Pa ga je kasnije upitao sin Abdullah, šta te je navelo da to kažeš babu? Nakon toga, kaže sinko moj, pitao sam samog sebe, kada dođe sudnji dan, ko će ti biti potrebniji, poslanik ili ti sam sebi? Pa sam vidio da će mi biti poslanik potrebniji kao šefađ, da ja samo se neću moći ništa, neću moći ništa pomoći. Zatim sam se sjetio da sam bio u zabludi, da sam bio u kufru, pa me Allah uputio preko poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Pitao ga je također njegov sin Abdullah, babo, kada bi sve zaboravio, sve zaboravio, što si čuo od poslanika sallallahu alaihi ve sellem, šta nikako ne bi mogao zaboraviti, šta nikad ne bi mogao nikada, i nikako zaboraviti. Kaže Omer, braći se, pogledaj šta kaže. Nikada ne bih mogao zaboraviti dan kada sam tražio dozvolu od poslanika sallallahu ve sellem da obavim umru. Pa mi je on dozvolio i ispraćajući me na umru rekao mi je sljedeći dragi brate, ne zaboravi nas u dovina refatu. Taj dan kad neću nikad zaboraviti. Da me poslanik nazvao bratom i rekao da ja njega ne zaboravim u dovi, u dovi, u dovi na refatu. To mi je bilo draže od čitavog dunjaluka da sam ga imao u svojim rukama. Dakle, kad ti poslanik sa selem kaže da si mu brat i da uputiš dovu za njega, za njega na refatu, da ne zaboraviš, ne zaboraviš poslanika zajedno sa ostalim muslimanom na refatu. من يرى يا من يرى ما كان مني في الزمان الأول يا من يرى ذاتي حديث عن Saubana كاجي Sauban pošto je bio stalno s poslanikom sa selem, kada je poslanik nekad otiđi, a on ostani kod kuće kad se vrati i kaže, ja Rasulallah, kako je pusto bez tebe? Kako je pusto bez tebe? Pa je počeo da plače i kaže, poslanik sa zašto plačeš? Kaže, kad je ovako pusto na Dunjaluku, za kratko vrijeme kad nisi u kući, kako će tek biti na sudnjem danu? Pošto ćeš ti imati da ređe i da ređe iznad nas, iznad... nećete moći vidjeti nikad. Kaže, poslanik sa ti ćeš biti sa onim koga voliš ti ćeš biti s onim koga, koga voliš. I završit ćemo sa predajom koja je jedna od rijetkih predaja koji prenosi skoro svi ashabi. Skoro svi ashabi jer su je svi čuli i vidjeli. Bilježi ibn Mađe. Poslanik sallallahu alaihi veselam je držao hutbu. Zapamate dakle dobro ovu predaju ovaj hadis. Pošto je predaja možda malo gari i malo čudna, ali, ali je dakle svi ashabi bilježe, odnosno prenose, a bilježi ibn Mađe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je držao hutbu hutbu sa debla, odnosno sa panja palminog. Pa kada je napravljen mimber, on je s mimberije držao, stenovi mimberije držao hutbu i kad je prvu hutbu držao odatle, čuo je kako onaj panj plaće i jeca. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je morao sić, sišao je s mimbera, stavio svoju mubarek ruku na onaj panj i rekao mu: Budi zadovoljan što ću ja يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وجه دنيا